Meşti hayranım, zar giryanım, Neşeydi hayranım, zar giryanım, Her dem lisanım, hu demek ister, Her dem lisanım, hu demek ister, Gözümden yaşlar, akma başlar, gözümden yaşlar, akma başlar, cümle kurt kuşlar, bu demek ister, cümle kurt kuşlar, bu demek ister. Ece ol kaim, gündüzüm saim, gece ol kaim, Gündüzün saim, ehli hak daim, hu demek ister, ehli hak daim, hu demek ister. İrfan isteyen, ihsan isteyen, irfan isteyen, ihsan isteyen, canan isteyen, Hu demek ister canan isteyen Hu demek ister Hu ismi azam Hu hu da hocam Hu ismi azam Hu hu da hocam Kuddusi her dem Hu demek ister Kuddusi her o da magicida.